ikiganiro nibarushe nguhere radiyo isanganiro yakitunganije n'umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha radiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma turi kumwe na Eliya kadogo tukaba turi kumwe kandi na albert nduwayo tukaba turi kumwe kandi n'ijisho rya radiyo isanganiro hano mu ntara ya cibitoke akaba ari bahati jagisoni nuko rero imbere y'uko dutangura n'ikiganiro hanyuma mbere y'uko duha n'ijambo eh, usanzwe arongoye umukuru wa segiteri urugeregere reka nsabe umujenama didiye bambwirire amategeko ya kino kiganiro kiganiro bano banyagihugu ba nuko rero umudiyakoni wamaze kubica ku mayange ni ikiganiro cy'ibibazo n'inyishu muti rero bigenda gute aho imbere y'uko tubabaza ikibazo turaza duhamagara umugwi w'abantu eh. mm. turaza turaba umugwi w'abantu mukaza hano tukabatondeka mweje kubatondeka twa tubabaza ikibazo eh aho rero wowe imbere y'uko wishyura uridondora eh. ukavuga naho kuko ntimubakubita nk'inyoni sivyo eh utijewe eh. kabyina buhiye mwene kaje uje kurya mwene Mandela byose haba hariho n'ikindi kintu mwumvirize neza wumvirize shagara ry'imana bakiristo batagatifu hariho ibibazo tubaza tuca tubaha inyishu muri izo nyishu tubaha z'icyo kibazo aho muratoramo inyishu imwe urabyumva haba harimo inyishu imwe yoyo utoye ikibazo mm. utanze inyishu yoyo sibyo mm. hariho udushimwe hajya muratubona mm. hama base eh, base. bido bido. Mm. Ibitenge tenge. Mm. Eh. Eh, na masabuni. <laughs> Ah. ututamba. hariho amabasebase amabidobido ibitengetenge n'amasabuni n'utuntu bita udutambara tw'isuku udutambara tw'isuku wowe urahose agashimwe rero cyangwa udushimwe baze mumvirize baze mumvirize ntituraheza urose agashimwe wowe ucuguma hajya hariya mu gatutu kuko hariho ikibazo cya nyuma cyamvako ikibazo Hey. mwayibonye iyo rero ibanza guhiganirwa abantu bose baba batoye ibibazo bya mbere bibananiye abo bose barasa agashimwe tujya tubaza muri mwebwe eh. nicyo gituma tubasaba igihe cyose tubaye ikibazo muze murumviriza hari igihe duhamagara umugwi w'abantu hano bose bakananirwa bigaca tuhamagara abandi nuko rero urakoze cyane muje nama Didier Niyonzima shengero ry'Imana bakirisu batagatifu batoni b'Imana bo muri segiteri urugeregere ndabasabye mwumvirize mutega amatwi mwumvirize inyishu zose ziroroshe nari nibagiye kubabwira shengero ry'imana abakirisitu batagatifu kino gitabo murakibona kino gitabo murazi uko cyitwa iki ni igitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo eh. kimwe bavuga bati maze arazingurura ndasubiramo <laughs> segitera agatwego karamubije eh. ni igitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo <laughs> rugaragare oye nuko rero ndabibutsa yuko ikiganiro ari barushe nguhere mwateguriwe na radiyo isanganiro ifadikanije n'umugwi ujejwe kurondera ukuri n'ukunywanisha nuko rero kadogo duhere mikoro mukuru wa segiteri rugeregere atubwire mu majambo make ubuzima bw'ino segiteri segiteri ijambo ni rwanyu geregere oye oye geregere oye oye eh, banyakubahwa bashyitsi bahire bagendeye uyu mutumba dusanzwe turamutswa numvise ari ibisata bitandukanye twumvise ko harimo nimba ariimbaigirene girene sinzi twumvise ari ibisata vyinshi murazoshobora kudondagura ashinga ntare bapfasoni rwaruka mwese tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro n'ugukerebuka n'ukuba incabwenge ku mutumba wacu wa rugeregere amasha amasha amasha amasha eh, banyakubahwa rero mwagendeye umutumba twagomba mudukundire tubabwire ubuzima bw'uyu mutumba wacu wa rugeregere uyu mutumba wacu wa rugeregere ugizwe n'ingo ibihumbi bibiri n'amajana atatu na cumi n'umunani ukaba ufise abenegihugu bangana ibihumbi cumi na kimwe n'amajana ane na mirongo icenda na batanu abo nibo dufise ibiharuro vy'uno musi uyu mutumba wa rugeregere mu buseruko uhanira ube n'umutumba wa mugina aha hanyuma mu burengero uhanira ube n'umutumba wa munyika ya mbere mu buseruko uhana ube n'umutumba wa kagazi mu buraruko uhana urubibe n'umutumba wa butaramuka uri muri komine ya mugina ubuzima rero butunze abenegihugu ubu ku mutumba wacu wa rugeregere abenshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi hanyuma intambamya zo dufise ahanini abenegihugu barafise ingorane y'amazi meza mu gihe uyu mutumba abenegihugu bakinwa amazi ariko barinze kuyagura iyo niyo ngorane nyamukuru iyo nayo ikacituma za zifatira ku isuku rike malariya indwara zo gucibwamo inzoka zo munda kuri uyu mutumba usanga zihari muri make rero n'abarambiye ni ibyo umutumba wa rugeregera amahoro n'umutekano ni wose abenegihugu baraja ku mirimo itandukanye kandi bikagenda neza hama ndabipfurije kurora nibwo umwanya wose muza kumara ngaha kandi muze kuganuka amahoro igisigaye tugira mahoro no gukerebuka kugira ubwenge ku mutumba wacu harugeregere murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane tumuhamashi tumuhamashi segiteri rugeregere oye ah wakagenegene wakagenegene kwanza tubanze wakagenegene wakagenegene msaza uyo msaza ingo msaza eh muhiyo eh. mikro witwa ndaga mtama nitwa nyabenda gaspar yego di mtama jacob Ambassade plé, ambassade plé, les moissonneurs chantent, les moissonneurs chantent. On verra si c'est joli disent, « à quel moelle, à quel moelle, et moi je croyais qu'il disait, à quel volet, à quel volet, et moi je m'enfuis, fui, fui, et moi je m'enfuis, et moi je m'enfuis, fui, fui, et moi je m'enfuis. urakoze cyane <laughs> eh. ya amashyi mutanu tumuhe amashyi yayayayayayayaya aba bantu aba bantu ni mwege inyuma n'ukuri kwa mungu shingirugimana bantu bimana mutaye ingo ingo ingo ingo ingo mutanga nimugigweyo mumera amasabunane acahagarara ngaho ava yicura ikibazo ehe ehe ehe mvira ku mvira mvira ku aha eh ubu rero abicura ikibazo hagarara ngaha mutaho hava wicura ikibazo hagarara aho barushe ngo uherere ikibazo batandatu wa mbere ngo wewe ingo wewe ingoma ufasoni hari inyuma turabi nahagarara bahagarara bahagarara aha turabi turabe murakwigwa mwese nacuri nyoku nyoku nyoku ninde yaguhamagaye nyoku rindira ndagutamagarira <laughs> ntawizana ntawizana eh. turabe ngo wowe ngo mwe banza urindire hari umufasoni umwe nkeneye muta hagarara uko hagarara uko murabe ino murabe ino hagarara umufasoni umwe umufasoni wowe agatelefone ngo barushe ngo uhere radiyo isanganiro ikaba yatunganije kino kiganiro ifadikanije n'umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha eh. kadogo bidondore ndabashyira mu gitabo cy'ibyahishura wabishura ibibazo eh, kugira ngo tureke ibintu by'imanza ngo ugenda nishyuye ibi aha uwa mbere ninde nitwa niyo nkuru Drake abamba ku mutumba wa rugeregere shadarake urakoze cyane uwukurikira nitwa kizimana claude claude ku mutumba wa rugerege uwukurikira nyabenda gaspari mbaho ku mugono wawe hiya muri buseruko ku rubibi aha nishimwe emerine mba ku mutumba wa rugerege emerine uhoza raduse mba ku mutumba wa rugerege gusa nawe waba godanse mba ku mutumba wa mm, rugerege godanse mu kirundi bamwita kabudesiya eee sibyo barutse nguhere radiyo y'isanganiro ifatikanije n'umuguzi cyo kurondera ukuri no kunywanisha mujenama bacumitije ikibazo eh, umviriza ikibazo wumviriza hariho umugwi umaze iminsi uzura iteka ibisigarira by'abantu bitabye imana cyangwa bapfuye mu myaka abandi ni muhore abandi ni muhore abandi ni muhore abandi ni muhore abandi ni muhure uwo mugwi abandi ni muhure witwa gute mu rurimi rw'ikirundi mu rurimi rw'ikirundi uwo mugwi witwa gute abandi ni muhure mugumaze imisi uzura abantu mwiteka uwo mugwi witwa ngwiki bambwa mu binogo rusange uwo mugwi witwa ngwiki mu kirundi aha twagiye ah, arindira urashikirwa muta aya ceco ntaco nzi sawa nanje ntaco bayi bayi ni wo kurekuranira wo kumenya ukuri no kurekuranira mu bintu byagiye biba wokurikira ni umwuga wo kurekuranira no kurekurira mu bihe by'intambara by'abana ukurikira ni umwuga wo kugarura no kurekuriranira uwukurikira ntawo bayi bayi mvireho bayi bayi ntora abandi bayi bayi ingo aha radiyo isanganiro ikiganiro barushe nguhere uhere wewe wundi ninde na wewe aha radiyo isanganiro ikiganiro mwateguriwe na radiyo isanganiro ifatikanije n'umuguzi cyo kurondera ukuri no kunywanisha aha aho aha aha ubundi mutawe nturaza Jamu jamo eee abafasoni bari hehe kandi abantu bamaze kuza ntimugaruka ingoma mukimenya hakiri kare mw'abafasoni muri he ntibegere ino bave mu bantu bariya bafasoni aro n'abafasoni bashaka kwishyura ikibazo ingo abafasoni mbona ubu yabaje ntibagaruka abafasoni mbona ngo base nawe wagafarite ingo ngaho ingo aha bitondora Jeni twabiri kumana Diodone nkabamba kumukibwa. Eh muze muravuga cha ah bantu rindire Diodone ah sawa uyo undi ninjire ngaho. Diodone muvuge gose. Muze muravuga cyane batanu. Ndayambaje Merkiad. Eh Merkiad. Imba kuyu mutumba rugeregere. Sawa ukorikira. nyesaba Cleophas bakumutumba wa rugeregere Cleophas aha yago karatunaye Erasme bakumutumba wa rugeregere Ndama Erasme Alexine Yonzima bakumutumba wa rugeregere Joseline kumutumba wa rugeregere Ikibazo ni cakindenya turagisubiramo babusubirira Nasubiramwo Hari umugwi hari umugumazi imisi uzura niteka ibisigarira by'abahambwe mu binogo rusange bawitangwa iki mu kirundi bawitangwa iki mu kirundi sururimi rwacu uwo mugwi ni umugwi ujejwe ukugarukanira no ku ni umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira ku byago byabaye mu ntambara ni umugwi wo kurekuriranira no kunywanisha abarundi uyu mugwi jewe novuga ko ari sentebe sawa uwukurikira numugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira ibyabaye mu gihugu mu gihe cy'intambara uwo mugwi bawita seveni mu kirundi eh. mu kirundi ntawo nzi ah. eh. twavuze mu kirundi twavuze mu kirundi twavuze mu kirundi bantu b'imana bantu b'imana eh, bantu b'imana ngira ngo abanyuma ngira ngo abanyuma byasenje ntanga inyishu bayi bayi sawa wewe wewe wewe batatu baraje nta bandi bagomba kwishyura we mabukwe ma hey, bari wazi kumengo ntacho bumva We mtama wowe adugije kuboko hiyo ingo wala aha barushe muherera radiyo isanganiro ifatikanije Ifatika bwo kurondera ukuri rukurino kunywanisha ingo aho mm-hmm. nyaruka haya <laughs> mudiako ni vidondore Eh, eh, abana banyu maja ntangira igishu eh? yitwa daniyeli sintoha daniyeli tumanirakiza eric mubahe mu rugeregere aha ukurikira yitwa dabitezimana jire nkabamba hano mu rugeregere jire ukurikira irankunda irene nkabamba mu rugeregere irene kwizera bareriya nkabamba mukamakara mu rugeregere nadia nkabamba mu rugeregere inde nadia nadia radiyo isanganiro urugeregere rwabaze icyo kibazo aba nibo ba nyuma bananiwe nshya ntanga inyishu neza ikibazo hari umugwi umaze iminsi muri ko muranyumva hariho umugwi umaze iminsi uzurana iteka ibisigarira by'abahambwe mu binogo rusange mu binogo rusange bagiye barapfa mu makuru igihugu cyagiyemo uwo mugwi mu kirundi mu kirundi witwa ngo ikiyapana mu gifaransa mu kirundi ni umugwi numugwi ujejwe kuvugisha ukuri no kunwanisha abarundi wokorekera mhm. ni umugwi severe mu kirundi wita guhurisha abarundi guhanisha abarundi urakoze ukurikira ni umugwi ujejwe ukuri kuriranira ukuri no kubarabarira ku binyago byabaye ukurikira ukuri no kurekuranira yesa wawukurikira n'umugwi ujejwe kurekuranira ku bintu byabaye mu burundi ukurikira ni kurekuranira korona eh, warakoze mana wewe warebye bano bantu warakoze mana wewe wakoze bano bantu kayongero kazoza kuyongorora kayongero yongero kazoza kuyongorora kayongero kayongero kazoza kuyungurure kayongero kayongero kazoza kuyungurura bagiye he babana babantu bagiye babantu bavuye ngaha bagiye ninde ninde yabirukanye ko joni itereye ikorasi baca bariruka ko mwiyomoye ko baciye biruka none murahabwa inyishu none nimwumvise yuko akayungiro kagira akayungurure shengero ry'imana abakirisu batagatifu bo mu rugeregere inyishu nayitanze kuva tutaratangura ikiganiro nguma nsubiramo inyishu nguma mvuga inyishu abagira bishure nkasubiramo inyishu jewe sinavuze nini ikiganiro radiyo isanganiro ibatunganije n'umugwi jeje kurondera ukuri no kunywanisha nabivuze inshuro zingahe mpagaze aha sinabivuze inshuro nyinshi ngaha sinabivuze inshuro nyinshi ngaha ko mu ndaba <laughs> nguma nsubiramo ni barushe ngo uhere radiyo isanganiro batunganirije n'umugujeje kurondera ukuri n'ukunywanisha sinaguma ndabivuga <laughs> n'ubu sindabisubiyemo <laughs> maze araba mu gitabo cye byaheshorewe abeshore be bazo ah. asanga yosigarana na daniyeli abandi bose bayi daniyeli mumpere mikoro daniyeli daniyeli waciyumviye gutega mwene mama je nahora numviriza radio sanganiro urumva ico kiganiro kijanye no kunywanisha barundi urakoze cyane sico si umugujeje kurondera ukuri nukurekuranira oya nukurondera ukuri nukunywanisha mu gifaransa witwa severi igifaransa ntitwize tugomba mu kirundi <laughs> daniyeli urabona muri burya bushimwe bwose ubona hajya genda utore ako akagushi wewe akugomba canke ndagutorere uritorera daniyeli mwegwa ritorera witorera <laughs> genda witorere kamwe lololololo e nimumureke daniyeli mwemugiye mwemugiye yo sawa sawa daniyeli daniyeli daniyeli nibakunyongere n'amasabuni ane daniyeli cugenda hariya mu gatutu ni ukuvuga ko abatangura kwishura iyi telefone ni wewe ubundi eh. watangwe rugaragara woye aha igare nyuma rero dutora abandi munani aha inyuma dutora abandi abantu umunani ingo wowe wadugije akababi ngo na wewe wowe bantu muri inyuma y'iyo modoka yemwe wowe aveyo aha abandi abandi ingo wewe ah, oya abana oya abana abana ingo na wewe ingo nawe ikamba mbiri ingo na wewe mwe ingo ni bangahe nyoko ino ino ino mabukwe wanje bamwana hey ewe eh, nawe wisuka ingo oya nokuvuga umugabo nzana n'umugore ingo nawe abandi mureke guma mwegera imbere abandegera inyuma eh ya mikoro yo muyisize yo muyisize yawe barakwiye barakwiye barakwiye reka tubaze kwanza ba mm, mm, mm. mm. Nduwimana Reveriyano Oya nimuvuge go Mumuvuge muza muravuga go si yemwe Nduwimana Reveriyano ntavuka nga mu rugeregere Yego Nzimana Pascal Pascal be muravuga cyane ndabandike Muga mu rugeregere Ukorekera Ntayimpera Jean Pierre batazira ndege yo hasi wo mu rugeregere Yego di ndege yo hasi Ntawe n'Imana Isayi wo mu rugeregere Niyo mungere Celeste wo mu rugeregere Yego Aline wo mu rugeregere Aline Nintore Alphonsine nkaba natembere mu rugeregere Alphonsine Ndayizeye Charlotte nkabamba mu ruvumera Charlotte Niyibogora Yudita nkabamba mu rugerege Yudita Eh hmm. Nibigira Janine mu rugerege Jani Barusha rero radio isangano watunganije n'umuguje cyo kurondera ukuri no kunywanisha umviriza ikindi kibazo shengero gihima Mwena mwena maki Umviriza ikibazo kubera iki umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha wagiyeho eh, ikibazo kirumvikana ni kubera ko habayeho umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha ikibazo kirumvikana sawa bashatse ukuri kujya habona ubukurikira bashatse ukuri kujya habona kugira ngo ntazogire amatata aba mu gihugu bashatse ukuri kujya habona kugira ngo ibyabaye ntibizosubire bashatse kumenya ukuri ngo kujya habona kugira ngo bamenye ibyabaye byose bashatse kumenya ukuri ku makuba yabaye mu burundi bashatse ukuri kujya habona hibagire ibyabaye mu burundi byose bashatse kumenya ukuri kugira ihohotera ryabaye mu barundi ntirisubire bashatse ukuri kujya habona kugira abagwanya akarenganya. bashatse ukuri kujya habona kugira ibyabaye ntibize bisubire bashatse ukuri kujya habona kugira bagarukane n'amahoro mu burundi 가용기로 가자 사가용구르라 가용기로 가자 사가용구르라 가용기로 가용기로 가자 사가용구르라 가용기 가용기로 가자 사가용구르라 mujena masubiramo ikibazo ucutanga inyishu ikibazo cyavuga kiti ni kubera iki mu Burundi hagiyeho umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha ni kubera iki mujena kubera yuko mu mu burundi mm-hmm. harabayeho amabi menshi sibyo mm-hmm. ubwiyicani n'andi mabi atandukanye intambara intambara ibindi ubutungane ntibwigeze bubikorera mm-hmm. umugero ukaba wagiye ugira ngo hamenyekane ukuri eh, hama abarundi banywane ntibize bisubiye ndabyo rero mu gitabo cy'ibyahishura bishura ibibazo <laughs> hariho abagerageje kwishura eh. abagerageje abagerageje jean Pierre ninde ni ukuvuga abo bandi bose ba reveriya n'abapasikari bayi jean Pierre iguma ngaho izayi iguma ngaho celestin iguma ngaho na alfonsina na yudita eh. abandi bose senguruke turasikanye genda ba mwana niwe mpera ko igitenge eh. n'amasabuni atatu ucuja hariya mm. mwaba vayo <laughs> ya ya ya ya ya ya eh, alfonsina igera ndabicoroje baracaguwe alfonsi Alfonsina waracaguwe uri mukuru yuko wacaguwe kazi kawe ko wacaguwe nta kundi nibaguha igitenge naragira ndaguha ibasi ukibeshera ntibazotora aho aba bagabo ntimundabe ndabaha ibidobido kwera basha eh. mama we aba bagabo ibido genda mutoreye amabito muvize abagore tora amabitobito none nimubambika muzobagurira muzobagurira genda haria bahe na atatu atatu atatu barushe guhere rugeregere oye undi wakagenegene guest ninde ninde ninde ninde munashushe ingo ingo mutama ingo ususe nyine vyo turirimbira abari ni muwe gigweyo bahehehe mugabo muramaje je murabona ndashaje eh. muganje ndabaririmba akarimbo jewe mwarimu wo mwaka wa kane yanyigije cyako eh, mutama waje Derrière chez nous, il y a la montagne. Moi, mon ami, nous la montons souvent. Moi, mon ami, muta ako mwarimu yakwigishije wari mu wakangahe mu wakabiri mu mwaka wa gatatu premiere hari mu mwaka w'ishure ry'imurayi imurayi hari igihe mu giheta giheta gitega gitega giheta giheta zone kabanga hari umwaka uyuhe igihumbi kimwe majana icenda na mirongo itandatu na kane mille neuf urakoze cyane Bonjour, comment vous portez-vous Merci, monsieur. l'orénal, ça va pas mal. Tous mes enfants vont bien. Or, mon petit dernier qui passe poliment par la propos frate. dit tra la la la l'air dit tra la la la dit tra la la la amashyi mutama mumpera amasabune anaca ahava yishura ngaha ko ikibazo kigira kiroroshe bangahe ga mugenda munani munani kibazo coroshe citombora ikibazo citombora ubu rero ubu rero ngomba abagore benshi mwabagabanya induru mwabagabanya induru aha abakobwa urendera wewe wewe na wewe mwe batatu ngo uyu w'umutaka baza kwanza uwo Aha, sawa. Imisore, imisore, imisore. Hey, imisore wewe nawe nawe nawe ngo ingwino ingwino va va va va bakobwa babandi ngwino mama we rugeregere oye hinga bidondore kadogo umbonera ari bangahe cumi n'umwe oya undi umuhungu umwe ingowe bitamba aha idondore wa kera sabiyumva auguste wo ku mutumba wa rugerege auguste didier iri kumwe natwe ku mutumba wa rugerege inde didier inosa dushimira imana mba ku mutumba wa rugerege niyo ngabo mavuta y'abademu ku mutumba wa rugerege nduwaye jeremy ku mutumba wa mugina ntawe mvukiye erasme umutumba aha mu rugeregere kwizera mediatrice mbaha mu rugeregere ukuru diyera hariya mwariko muravuza urwamo <laughs> ndabakura mu ndakanezerwa ukuru diyera josiane mu rugeregere darubene mu rugeregere firidorine mu rugeregere n'indabura esipurasi mu rugeregere umviriza umviriza mwebwe umviriza umviriza umviriza umviriza ni ikibazo tubwira tubahane n'inyishu mujye inama n'inyishu zingahe inyishu ni zitatu ni inyishu zitatu harimo imwe ni ukuvuga harimo inyishu ya mbere ya kabiri n'iya gatatu wewe urashobora kubivuga uti ni inyishu ya kabiri uce wihorera ntimwibaze ngo ni wararaye cyangwa uvuga uti ni inyishu ya gatatu wihorere sivyo ivyo ivyo ntivyoroshe agashengero ry'imana bavyita ngo ivyo sivyoroshe babaza ikibazo bahe nizo nyishu hanyuma bishure umviriza neza umviriza ibasaba ko mumviriza neza inyishu inkomoko hey. y'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha niyihe inkomoko ni ukuvuga uwo mugwi wavuye hehe washyizweho n'iki mu yandi majambo inyishu ya mbere ibwirizwa shingiro y’igihugu cy'u Burundi inyishu ya kabiri amasezerano yo guhagarika intambara inyishu ya gatatu amasezerano ya arusha yo kwigenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani imyandagaro ibihumbi bibiri abandi muhore subiramo ndasubiramo inyishu ya mbere aba bantu ngira mu ishuri kibazo rabihariya shingiro hindukira muri abihariya hindukira muri abihariya eh. hindukira hindukira hindukira inyishu ya mbere ibwirizwa shingiro inyishu ya kabiri amasezerano yo guhagarika intambara inyishu ya gatatu amasezerano ya arusha Auguste ni ya kangahe inyishu ya kabiri urakoze ukurikira inyishu ya kabiri inyishu ya gatatu neza inyishu ya gatatu neza inyishu ya kabiri neza inyishu ya kabiri neza inyishu ya kabiri neza inyishu ya kabiri neza inyishu ya kabiri neza inyishu ya kabiri inyishu ya gatatu neza inyishu ya gatatu eh bari bajeng ni lila la li la la la li lo la la li la li lo la la la la li lo la li lo lo lo mu ikibazo tubahana inyishu ikibazo cavuga gutya mm. Umugwe wo kumenya ukuri no kunywanisha mu burundi wakomotse he inyishu yari iya gatatu <laughs> uwo mugwi ukomoka ku masezerano y'iyarusha muntu utavuze inyishu ya gatatu muntu utavuze inyishu ya gatatu ntarasoma mu byahishuri wabishura ibibazo uramviraho eh, bayi sigarana abantu <laughs> sigarana abantu bane inosa ni wewe niyo ngabo mavuta ah, ah. ni wewe fridoline ni wewe na Speransi ni wewe eh Speransi kana quick thing sivyo chufuku wa mwana Speransi genda baguha igitenge ucufuka wa mwana eh na e. na masabu tatu la la la la la la la oya uyo ni umuraba uraba <laughs> na neza mwana baguhibase ugenda na baguhibase na tatu na n'agatambaro eh eh nagatambaro eh, mureke itorere mwena masa euraioya eh. eh. baze mwigigwa inyuma mwabantu umwe oya nukuri kwa mungu wegera inyuma egera inyuma tubandanya mutegere inyuma nitubandanya ehe n'imigozi mwayihonyoye subira inyuma mwege mudafise ubushimwe nimuve ngaho muri abantu bafise ubushimwe oya nukuri kwa mungu oya oya oya oya oya shenge rugimana bantu muzi ko ngaho mudafite ubushimwe n'imuveyo ubu rero tugira duhindure abantu b'imbere turabahevye oya nta muntu w'imbere subira gutora ntusubira guhamagara umuntu atonze imbere abo bose baniganira ngaha nta n'umwe subira gutora ivyo ivyo shake muwe muravyihoza barushe guhere mutama w'ikofero irabura hariya mutani wizire eh, eh wowe nyene ni wizire mutama ab'inyuma hamwe bwe wewe amaruringo ntabatora abantu muri hariya uwo mbona imbere simpamagara ingo oya oya turwa eh? tunani ngaha ingo ingo wishure mtama ingo nabo ingo higano aturaba bari inyuma wewe aga telefone mfatso ningo oya mwe muko muratugora imbere nshaka dukore gute ab'imbere ntibarimo tonda mujyanama ntiyagira umuntu n'umwe w'imbere usubira wowe isaha hariya inyuma ingo eh, kuko umuntu wababwiye igigwa inyuma mwasi oya wowe uri kuranigana imbere aha mwe babiri hariya ntimwishuye nimuze eh, n'amakiga ababyeyi we w'agasakoshi ngo di bakwiye mama bikira mariya mugabekazi wo mu ijuru yewe gaye we gaye we gaye we gaye oya muri ko muniganira ngaha sinagutora kwera cumi barakwiye ko muyobora cyane kadoyi ngo bidondore cumi barakwiye nitwa nkabose jean nkaba mba ku mutumba wa rugeregere jean uwukorekera etienne niyo rugira nkaba ku mutumba wa rugeregere etienne uwukorekera niyo saba frederic nkaba muri munyika kabiri mhm. batoba etienne mba etienne batoba soko abikunda shariroti nkaba mba ku mutumba wa rugeregere ndayisenga alice mba ku mutumba wa rugeregere daforoze nirande kura nkaba mu mutumba wa rugeregere sanze amahoro pasikajya nkaba mba ku mutumba wa rugeregere mhm. nitanga janine nkaba ku mutumba wa rugeregere wizera imana dasira ku mutumba wa rugeregere hariho umubyeyi umwe igihe dushika yari karavuga ngo agiye guha abantu ubu yari hehe yishuye ngaha ashwashwanutse gose oya oh, yari yaciye ngaha ah. nakundi nabonye ashwashwanutse yaciye ngaha umviriza tuga dusubire tubageze nikindi kibazo tubaha n'inyishu muri izo nyishu harimo inyishu imwe shwamiritiyoyo harimo inyishu imwe yoyo eh. mudije muje nama babaze kibazo aha rero abantu batumviriza insamirizi shauri yawe biragorana umviriza neza mu ntara ya karusi ku ruzi ruvubu umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha severe waratoye ibinogo rusange byahambwemo abagandaguwe ibinogo bingahe inyishu ya mbere inyishu ya mbere ni ibinogo cumi n'umunani inyishu ya kabiri iminogo mirongo ibiri inyisu ya gatatu ibinogo cumi na bitanu inyisu ya kane ibinogo cumi muje namasubiramo izo nyisu inyishu ya mbere ibinogo cumi na munani inyisu ya kabiri mirongo ibiri inyisu ya gatatu cumi na bitanu inyisu ya kane ibinogo cumi aha ya yohani eh. ni inyishu ya kangahe ni inyishu ya kabiri neza cyane inyishu ya mbere neza cyane inyishu ya kane neza cyane inyishu ya kane neza cyane inyishu ya gatatu vuga cyane vuga cyane neza cyane Nyishu ya kabiri neza chane. Nyishu ya kane neza chane. Nyishu ya katatu. neza chane. Nyishu ya katatu. neza chane. Nyishu ya katatu. neza chane. Wala kuzi. mana mana kuri vitanga za vyawe. mana mana kuri vitanga za vyawe. mana mana kuri vitanga za vyawe ariko gashengero ry'imana abakiriso batagatifu amen abantu nka cumi nyambari bangaye muba muvuga inyishu ya gatatu inyishu ya gatatu shengero ry'imana abakiriso batagatifu namwe muri ngaha inyishu mwe nizi none haya kuvuga ngo inyishu ya gatatu niyo ari mu mutwe wawe cyangwa kubera wumvise uwundi yavuze ya gatatu shengero ry'imana ntawe ntawisize amavuta gusumba uwundi ntawashokoje gusumba uwundi vuga ikiri mu mutwe wawe umwe gusa wonyene niwe yishuwe neza eh. umwe wenyene yari nyishu ya mbere ibinogo cumi n'umunani hatowe ibinogo cumi n'umunani wewe rero jewe sinirwa ndikoroga raba muri ubwo bushimwe utora ko wifuza je sinirwa ndaguhabwa uritora ama nitwirirwa turigora ngo tubura mutwaguriye muhe n'amasabunane aca agenda hajya Hello Lilandi uwundi wakagenegene ubu numufasoni ubu numufasoni cyangwa we mukoye ingo ingo ingo wonyene hu rijako jako rero yesu arakunda abana batoya kandi arabahezagira yesu arakunda abana batoya kandi arabahezagira haleluya nawe urahejeje iyindi ibihe ni ibyanyuma hmm. biguma tegereza oh, kandi no mwishengero ry'imana biguma tegereza witwande tizigiro daire yenda kwa kwama sabunani haje ucomoke barushe guhere egegwe nyuma rero dore inkumi n'imisore yacaguye oya baze mwigigwe inyuma dutora inkumi zacaguwe abamaze kuza nimugaruka nimumanure hasi ikigwinyumaati inyuma oya nukuri kwa mubaze mugwe inkoni ngo baze mugwiga inyuma tora tora imisore ine e, e, emuje nama imisore ine yacaguye n'inkumi zine zacaguye ingo wewe vayo inkumi nazo abasore ashaka kwa hejeje. inde yacaguwe ingo ingo ingo Oya zacaguwe none n'abagore bacitse ngumi. ngomba inkumi oya nawe rindira lali lalilo ubona waruka. ya ya ya ya ya ya ya ya ya oya we waje mi mukama w'ikigongo eh sawa rugeregere oye eh mwaba mwenda baha ikibazo cy'iwanyu banerindira aha idondore mane yakiza moize moize wokorikira nibize emmanuel emmanuel abandi ni mu ya wakaya nizigimana frederic ndiwayo eras mediatrice nadia ndindira ndindira mubakubite nk'inyoni mediatrice nadia nadia yo murugerege mhm mm daise maria ni divine buja mhm mm tisenge ivete ku wa rugeregere niyo nsaba irene wo ku mutumba wa rugeregere babaze ikibazo muje nama wahe n'izo nyishu turabandanye ubundi no ku mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha imvirizane z'ikibazo umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha severe washinzwe ibikorwa byo gutohoza no gushyira habona ukuri ku mabi yakozwe kuva ryari gushika ryari amatariki aragoye nico gituma nababwiye ntimuvuge uti ni nyishu ya mbere eh. canke ni kabiri yo ni nyishu turabihera ivyo biringo ni nyishu zitatu gusa washinzwe gukora amatohoza mu bijanye no kumenya ukuri kuva ryari gushika ryari inyishu ya mbere inyishu ya mbere kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri gushyika mwaka ibihumbi bibiri na gatanu inyishu ya kabiri inyishu ya kabiri kuva mu gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu gushyika mu bihumbi bibiri n'umunani inyishu ya nyuma gushyika kuva mu mirongo itandatu na kabiri gushyika mu bihumbi bibiri na gatanu iyi nyishu ya mbere kuva igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri gushyika ku mwaka bibiri na gatanu iyi nyishu ya kabiri kuva umwaka w'igihumbi kimwe amajana munani na mirongo umunani na gatanu gushyika umwaka wa bibiri n'umunani inyishu ya nyuma ariyo ya gatatu kuva umwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo irindwi na mirongo itandatu na kabiri gushyika ku mwaka wa bibiri na gatanu moyize wibaza yuko ari ku nyishu ya kangahe ye nibaza ko ari inyishu ya kabiri je nibaza ko ari inyishu ya gatatu nibaza ko ari ku nyishu ya mbere njye hmm. nibaza yuko ari ku nyishu ya mbere inyishu hmm. ya kabiri inyishu hmm. ya mbere ya kabiri inyishu ya mbere inyishu ya kabiri inyishu ya kabiri inyishu ya gatatu inyishu ya mbere muje nama basubiremo ikibazo cyo babwira n'inyishu bajeje ndababwita mu cy'ivyahishuri wabishuri ibibazo maze rero ikibazo cavuga kiti mbega mm. umugwi wo kunywanisha no kurondera ukuri washinzwe gukora ibikorwa biye no kumenya ukuri ni kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo umunani na gatanu gushika ibihumbi bibiri n'umunani yari inyishu ya kangahe inyishu ya kabiri muntu utavuze inyishu ya kabiri viraho munhu utavuza inyishu ya kabiri ho sigarana na media ndisigana na moizi moizi ni wewe tora ibido n'amasabune atatu mabahe aba babaha amabasebase ni mu ndabe ni ubahe na masamu atatu ugiye he guma hari urahigana iradiyo eh, sawa sawa ehehehe eh. oya izo nsinga igigwa inyuma barushe guhere igigwe nyuma igigwe nyuma igigwe nyuma igigwe nyuma wewe hari inyuma w'umutaka eh. ibo oya mwe muko ngaha wewe warikora wewe winjira ntacho wewe warikora igeza abantu inyuma wani wamye ngaha wewe aga telefone inyuma ya hariya nuyo mugenzi wawe muhagararanye ingo oya mwe muko imbere wapi nukuri kwa Mungu mutama hariya wiyeboyebo ingo eh eh eh wahamagawe nande ah wewe ni wari uhagaze aha barakwiye mugisha mu rugeregere mugisha ndevuga cyane mugisha eri mu rugeregere eriya eh. nitwa rukara Emmanuel mu rugeregere eh. odete niyo nzima mu rugeregere nishimwe mu rugeregere nisigira imana korodete dorokasi mu rugeregere ikibazo tugira tubahe ni ikibazo mutanga inyishu ubu rero bimwe nako ndavuga ngo inyishu ya mbere eh, muravuga ivyose birimo kuko ni intara murazivuga sivyo sawa babaze vuga amazina amazina y'intara zibiri umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha severe wateguyemo ibikorwa byo kuzura abahambwe mu binogo rusange kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane myandagaro gushika eh, baza baratanguye gushika ku igenekerezo rya gatanu mu kwezi kw'icenda aha izo ntara murazivuga eh, intara za mbere eh, murahitisha mbere iza mbere n'intara zibiri gitega na kayanza izo ni za mbere gitega na kayanza mhm. sibyo gitega na kayanza ni inyishu ya mbere iza kabiri iza kabiri rumonge na makamba rumonge na makamba mhm. iza gatatu makamba na rutana subiramo izo ntara iza mbere gitega kayanza rumonge makamba mhm. iza gatatu makamba rutana eriya gitega kayanza aha gitega kayanza aha makamba rutana rumonge kayanza hmm, rumonge icya hmm, kabiri rumonge makamba ukurikira gitega makamba rumonge makamba eh. murakoze cyane murakoze cyane <laughs> murakoze cyane izo ntara ni yari inyucugira kabiri ni rumonge makamba utavuze rumonge na makamba mvireho ntararaba igitabo cye vyahijure anje ndabirabere arine nishimwe ni wewe hamwe na dorokasi hasigaye ibikwembe bibiri genda bebaha ivyo nyine none ntukwiciye none ntikwiciye eh. n'isabuni zitatu zitatu hmm. barushe guhere ingumi ingumi ingumi zine ingumi zine ziri inyuma jahariya jahariya jahariya ah? ntacyo ntacyo genda genda hajya ingo n'ibidondore niyo senga senti umutumba wa rugeregere shimira imana ibibona ku mutumba wa rugeregere rora hasi ku mutumba wa rugeregere niba wevene ku mutumba wa rugeregere eh. e, e, everine babaza ikibazo n'inyisho zitatu ikibazo cyoroshye mutanga inyisho imwe umugwi ujejwe kurondera ukuri n'ukunywanisha n'ukunywanisha ugizwe n'abitwa abakomiseri bangahe abakozi bakuru bakuru bangahe bitwa abakomiseri inyishu ya mbere inyishu ya mbere cumi na batatu inyishu ya kabiri cumi na babiri inyishu ya gatatu cumi umugwi severi ujejwe kurondera ukuri n'ukunywanisha ugizwe n'abakozi bakuru bakuru bakuru bitwa abakomiseri bangahe inyishu ya mbere cumi na batatu n'indira inyishu ya kabiri subiremo inyishu ya kabiri cumi na babiri inyishu ya mbere ni cumi na kabiri inyishu ni cumi na gatatu inyishu ya kabiri cumi na babiri inyishu ya gatatu ni cumi cumi inyishu ya mbere inyishu ya kabiri inyishu ya gatatu inyishu ya kabiri inyishu yari ya mbere cumi na batatu wa mbere wewe ikihehe seniya we navuze ya mbere urakagira ibijumbu mu mperi muhe n'amasamana atatu n'agatambaro neza cyane wumvirize rero igigwa inyuma igigwa inyuma igigwa inyuma barushe guhere wewe n'ikibazo cya nyuma tondaha aba bantu bari muri uwo mutaka kiretse uyo wino iwe yishuye abandi batatu ni munze nahejeje nahejeje tondaha we wishuye mviramo ah oya muntu cyo mvunja hehe nawizana mvire kuri iyo migozi mwaba komine rugombo igizwe n'amazone angahe uca uyavuga n'amazina amazone atatu zone rugombo na zone mugina na zone none mwe mukamuvugiriza umviriza rero ngira ndabihebe ngira ndabihebe subiramo amazone atatu zone rugombo zone banyitwa batumwa jean claude komine rugombo igizwe n'amazone atatu zone rugombo zone kiramira na zone cibitoki komine rugombo igizwe n'amazone atatu hariho zone rugombo zone kiramira na zone cibitoke ababiri no babitoye toroma basabiri mwe muce mugenda bayi bayi bayi barushe guhere igigwe nyuma rero ngira mbaze abafise ubushimwe igigwe nyuma mu mpa ikibanza ngira mbaze abafise ubushimwe Fat isabuni twara utwara telefone aja twara niyo sabuni shiramo ngaho aha igigwe nyuma, igigwe nyuma, igigwe nyuma, igigwe nyuma mwese igigwe inyuma bigize inyuma gosi hariya gosi gosi gosi gosi gosi. Danieli ingona gachimwe kawe danieli danieli danieli tonda a. tonda ha dani Ahanye nyine aha uraba eh egera ngai mbere. Danieli jean pierre izayi jean pierre tonda haa izayi acakurikira ngaha mutama izayi buke buke ngaha n'umutama wanje celestino aha alfonsina rufonsina ngongaha rufonsina yudita inosa Niongabo inosa ninde Niongabo fridolina na esperansi fridolina esperansi etiene moise moise ngutonde ngaha moise tonda hinyuma yuyu tonde nyuma ya danieli ah, ah, nyuma yiwe aha. Moise ni moize mediatrice mediatrisi mediatrisi mariane uyu, uyu wewe ye uyo nyene irene aline nishimwe ngira ngo dorukasi mwegera dorukasi na sentia sawa sawa shengero ry'imana abakiriso batagatifu batoni b'imana mwana rero za niyo sabuni imwe isigaye agashimwe gasigaye ngaka niyo sabuni ni ukuvuga rero yuko daniyeli umve umve umve umve baracari mu nduru ceceke mwumvirize ni ukuvuga yuko hasigaye telefone n’isabune aba ntibayoberwa nza kubaza tubaza muri mwebwe aho guceceka muri ko muravuza urwamo wumviriza shengero ry'imana bakirisi batagatifu batoni bimana bimwe mwari ko murivugisha ngo ni gatatu ubundi ni gatatu aha anye ni umwe wese twabatondetse uko mwagiye murakurikirana mu gutora ibibazo ni ukuvuga yuko Daniyeli yishuye neza tujya dutaha sivyo acatora iyo telefone n'iziya sabuni zisigaye uyu bimunaniye wewe bikunaniye we bikunaniye bikunaniye bikunaniye bikunaniye bikunaniye bikunaniye bimunaniye uyu u tuja dutora muri mwebwe kuko iyi telefone n'isabuni itegereza gusigara ngaha sivyo e mama baje bita ngo n'amajenama ngo abandi ngo n'abadiyakoni e mama ngo bafise amashengero bafise yego data wanje nimwisabire isengere isengere irambika ko ibiganza isengere isengere mwahejeje <laughs> mwahejeje reka rero jya umudiyakoni yasizwe amavuta ishengero rikoranye ndabubike kw'ibiganza mana waremye rugeregere mana waremye bano bantu beza basa neza bishyuye neza ibibazo bya mbere mana bafashe bishyuye ikibazo cya nyuma amen amen maze yugurura urupapuro kugira ngo babaze ikibazo cya nyuma imitima ngo giye tekane tekane tekane aha ikibazo tubasabe muhore bantu b'imana ni bande ni bande bitura umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha ikibazo nicyo ni bande bitura umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha canke mu majambo make ni bande bitura severi ye ni bande bitura severi abitura severi yabakozwe ko n'amabi yakahise k'intambara yabaye muri iyo myaka ihetse subira mutumve abitura uwo mugwi severi mhm. nabakozwe ko n'amabi yabaye muri kahise muri iyo myaka iheze ukurikira abitura severi eh, je nitwa Ntahimpera Jean Pierre bantazira ndege yo hasi wewe ndege yo hasi wewe inyishu abitura severi nabo intambara yakoze ko hanyuma eh, bakaba bakeneye ko babatunganiriza bayi abitura uwo mugwi severe n'abakozwe ko n'amabi yabaye mu ntambara bayi muracarindiriye iki ngaha abitura severi baburiye babo mu gihe cy'intambara tora agashimwe utahe bakibu mhm. bayi egera hano abitura severi n'abantu umuntu wese afite ingorane bayi igiwaha ni yakorewe amabi mu gihe cy'intambara egera ha ni nibarege afatanyijwe n'iradiyo isanganira bayi bayi oya ninde akurikira wundi nza ku murongo yo ku murongo ntacyo nzi bayi abitura seveyere n'umunyagihugu wese afise ikibazo batoranirije abo abo bayi <coughs> abantu bitura severe n'abantu bakorewe amabi bahohotewe n'abacitse ku icyo <clears throat> n'abantu bahohotewe abantu bakorewe amabi bayi mwenda basanga aha wowe uracari guca carondera ikihe <laughs> abanye n'ubushimwe ni bande egeri nonyegera ngaha aha daba daba n'imigozi bayihonyoye hariya aha bo abitura severe ni ukuvuga n'abantu bakorewe amabi mu gihe cy'intambara maze bahagaruka bakifatanya na leta n'abahohotewe mu ntambara bashaka bazoro nk'ibiziga byabo babihambane itera aha abo bantu bitura severi n'abantu ba n'abantu baho n'abantu bahuye n'amabi mu ntambara bitura uwo mugwi kugira ngo ubatunganirize aha bayi abo bantu bitura uwo mugwi severi n'abantu baho babuze ababo mu ntambara bagashaka kugira ngo uwo biseveri ubatunganirize n'abantu babuze ababo bitura umugwi severi ni abantu babuze ababo bitura uwo mugwi severi ababuze ababo mu ntambara bitura umugwi severi kugira ubatunganirize <laughs> subiramo subiramo abantu bitura umugwi severi ni babuza babo mm-hmm. bashakwa uwo ubatunganirize aragitoye ikibazo aragitoye umviriza umviriza umviriza umviriza umviriza umviriza witwa nde nishimwe arine arine nishimwe wiyumviye gute kugira ngo utore icyo kibazo ni ukuri imana yo mu ijuni y'ibikoze nahagaze eh. ngaha ndasenga nawe wansengeye imana eh. n'ibikoze wari watoye iki igitenge ubu rero uciye uronka amasabuni ni telefone ubwiki radiyo isanganiro radiyo isanganiro irakoze nahagaze ngaha ndavuga ati jye nta gatelefone mfise karapfuye imana niho mfasha nkagatora imana irakoze ndashimenya radiyo isanganiro irakoze urakoze cyane rugeregereye rugeregereye nuko rero na hano turangirije ikiganiro barushe nguhere aho twari muri ku mutumba rugeregere ni muri komine rugombo intara ya cibitoke reka nkengurukire umujyanama didiye ndeka ndagushimire ndagushimiye cyane nawe mudiyakoni barenda nshimire kandi abadufashije mu buhinga bw’ibyuma akaba ari Albert Nduwayo hamwe na Elia Kadogo umudereva tugejeje hano akaba ari Rukundaneza Saidi nkengurukire ijisho rya radio isanganiro hano mu Cibitoki Jackson Bahati reka rero tubashimire abanyarugeregere bayi cyari gikino barushe nguhere